Jadę ciężarówką, tak. jadę, jadę, jadę, jadę, obiadam się paru... się parówką. Jadę ciężarówką, jadę, jadę, jadę, jadę, obiadam się parówką. Jadę, jadę, jadę, jadę, rozjechałem kota, fajna ta robota, rozjechałem kota, fajna ta robota. Piję sobie kolę, jadę Thank ciężarówką Jadę, jadę, jadę, jadę ciężarówką Jadę, jadę, jadę, jadę, jadę ciężarówką Jadę, jadę, jadę

Kiedy się napomnie Bardzo głośno ciągnie Kiedy się napomnie Głośno sobie tągnie Oddać ciężarówką Jadę, jadę, jadę, jadę Oddać ciężarówką Jadę, jadę, jadę, jadę Oddać ciężarówką Jadę, jadę, jadę, jadę Oddać ciężarówką Jadę, jadę, jadę, jadę Oko pył stary niebieskie okulary Mam kopyny stary I zielone okulary Z pyskami coś gzuje Zahamuję, zahamuję Z pyskami coś gzuje Dzisiaj nie pisuję Gdy na farmę wrócę Żonę se przemócę Gdy na farmę wrócę Żonę mą przemócę Gdy się dziś pale Są orale, są orale yeah! O yeah! Kiedy puszczam nogi, płoną okoliczne łąki Kiedy puszczam nogi, płoną okoliczne łąki A przywalić bata, uczył mnie mój tata A przywalić bata, uczył mnie mój tata Skubidubidu, na tata, Dubidu, ta, ta, ta Skubidubidu, na koniu bracie Vulkan, vulkanprover Yandıcın zarufkan Yandı yandı yandı yandı Yandıcın zarufkan Yandı yandı yandı yandı Yandıcın zarufkan Yandı yandı yandı yandı Yandıcın zarufkan Yandı yandı yandı yandı Hey! Michael Harmonica. Kołzaka ogląda mnie ładne, te, te, te teledyski, no... Takie kolorowe są. Kolorowe, takie wesołe, no i chyba o to chodzi, no... Zresztą ja mam dużo też kasetów tych e, wideo, bo my to nagrywamy na technika odtwarzeniowa wideo na DVD. <laughs> E, to tam brat przywiózł, trefie był, nie? I Super uniwersalny odtwarzacz ma ten brat. No i nagrywamy to, tego mamy w kolorze, nie? No to ładne takie, nie? Przychodzi sąsiadka, czy tam wujek z dzisiaj, nie, to tam się czasami puści jakieś no ładne rzeczy, takie kolory no estetyczne. Lista. A ty tak. lubisz? Genio, ty lubisz? Ja, ja bardziej, są te takie, bo tam też jest, że, że to takie... A głosujesz na listę? O, o, my, ja ostatnio mi kurde mówię bo jak mi kurde rachunek przyszedł, ja pierdykłem tym telefonem, kurde, jak walnąłem, że walnąłem, kurde, siedem baniek zapłacił.